بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم treće predavanje znači po redu e, nastavljamo ovdje gdje smo stali na prethodnom predavanju ve, govorili smo o velikim šerijetskim pravilima i došli smo do četvrtog, je tako? Pa smo govorili o pod pravilima, tom pravilu, je li? I spomenuli smo da, ovaj, da je jedno od pod pravila da nužda dozvoljava ono što je zabranjeno. Kod nas je to, u našem jeziku kaže nužda zakon mijenja. Ispravno je. Znači ta, ta poslovica je ispravna. Ako je možemo nazvati poslovicu ovo širijetsko pravilo da nužda zakon mijenja ili nužda e, čovjeku dozvolja ono što je u osnovi zabranjeno. Čovjek može, kad mu je nužda? Kad mu je ugrožen šta? Život? Šta još? Čast, vjera, metak, sve su to onaj nužde, pa zato je dozvoljeno recimo čovjeku, ako je ugrožen njegov život zbog gladi, nema šta da jede ili pije, dozvoljeno mu je da da jede ono što je u osnovi zabranjeno, kao što je e, krepalina, kao što je svinsko meso, ili da pije ono što je što je zabranjeno kao što je alkohol ili alkoholna pića. Kako bi sačuvao svoj život? Evo isto tako, ako, ako neko, neki zlikovac, zločinac napadne čovjeka, želi da ga ubije ili da uzme njegov metak ili da napastvuje njegovu porodicu. Njemu je dozvoljeno da mu se, nije dozvoljeno, nego obaveze da se suprostavi. Obaveze mu je da se suprostavi. Neko hoće da te ubije ili da te uništi metak i ti ga gledaš. Mi, nažalost, imali smo prizora ovdje na ovim prostorima u onom ratu gdje su muslimane, bošnjake klali onako kao, kao ovce, kao kokoške. Bez ikakvog otpora, nažalost, to je i zbog tog samog mentaliteta našeg, ali i zbog slabosti vjere. Čovjek treba da se suprostavi, posebno ako vidi da će ubiti. Znači treba da se suprostavi, pa makar to odvelo do, do toga da, da ga moraš ubiti. Pokušao si da ga, da ga ovaj, spriječiš, da ti ne uzme život, da ti ne, ne uzme metak i u tom slučaju vidiš da, ne, ovaj, e, da to ništa nije uspjelo, nije urodilo plodom, u tom slučaju dozvoljeno je čak ga i ubiti ako će on tebe ubiti, ako si siguran da će on tebe ubiti dozvoljeno da ga ubiješ i nemaš nikakve ovaj nikakvog grijeha i krivice za to, niti si duža ništa nadoknaditi. E sad pitanje ovdje kod nas je vrlo često ovaj, pitanje kamate, kamatnog kredita, je li to spada ovo, pod ovo pravilo da nužda zakon mijenja. Čovjeku treba, treba mu stan ili kuća, radi, ima, znači, e, posao zarađuje, treba vam stan kuća, ne može da kupi, ne može da sakupi, može li potići kamatni kredit, u osnovi ne može. Ovo ne spada po to pravilo, ne može potići kamatni kredit, nego šta će raditi? Molit će Allah da ga obskrbi i truće se da zaradi, ako ne mogne, plaćući kiriju, ali Allah će naći, iskušova, Allah će naći izlaz onome ko se, koga se iskreno boji i ko se istinski pouzda u njega. Allah će mu sigurno naći izlaz. Znam primjera, kroz svoj život ljudi ovako, pošto susrećem s takvim sličnim pitanjima, gdje čovjek ovaj, neće da uzme kredit kamatni, jer je kamata veliki grije, mada je on u nekoj potrebi. Razlika između hađe i dvarure, potreba je nužda. Je li imati, je li imati kuću ili stan potreba? Jeste, ali nije nužda. Može živjeti da ti neko dadne besplatno da živiš ako ima ili da plaćaš kiriju. Čitav život da plaćaš kiriju. E sad problem je kod nas što mi nemamo mogućnost kao arabskom svijetu da imaju uh, dozvoljeni legalni šerijski način da dođeš do, do kredita beskamatnog. Kao na primjer ovaj dogovorena dogovorena kupo-prodaja. Ja imam novac, imam dosta novca, a ti nemaš novac, jel? I ja ti se dogovorimo, ja ću kupiti stan za 100.000 prodat tebi za 120, ali na odgodu, na rate. To ti možeš plažiti, jel tako? I dogovorili smo se, ja kupim stan i prodam ga tebi. Prodam ga tebi, to je dozvoljeno. Ja kupio uz dogovor i prodao tebi, a ti mi otplaćuješ na rate. Ja zaradio 10-20.000, a tebi dobro došlo, otplaćuješ koliko je To je razlika, kaže kakve razlike između toga i kamatnog kredita, ogromna je razlika tu. Prvo što u ovom slučaju kamatnog kredita, banka ti daje pare, ona ne kupuje robu. Samo ti posudila 100.000, a vraćaš joj 120 ili 150. I ona je tu osigurana, a ti nemaš nikakvog rizika. Razumijete, u ovom prvom slučaju ja sam kupio robu uz dogovor s tobom da ću ti je prodati. I ti izdužan da je od mene kupiš ako smo se dogovorili, prodat ću ti je na rate skuplje a i tebi je halal i meni je halal zarada. Ste razumijeli ovaj primjer? To postoje u arapskom svijetu i arapske banke tako posluju. Recimo, hoću ja da kupim auto, nemam 100.000, ili uzećem 50.000, nemam, ali mogu otplaćivati rate. I onda odem u banku, kaže, hoću auto, koje je to? Potpišem predugovor da će oni kupiti po toj cijeni, da će meni prodati po toj cijeni na to, toliko rata, toliki period i obavezujem se i zakonski, šerijetski i, i pravno, odnosno ovaj, po ovom zakonu dnjačkom da ću, da ću tako postupiti. I potpišem predugovor i onda kad oni kupe auto, prodaju ga meni, tada potpišem ugovor i ovaj, to je dozvoljen šerijetski način. <clears throat> Sljedeće još jedno podpravilo da se nužda određuje prema potrebi. Nužda se određuje prema potrebi. Šta to znači? da čovjek u nuždi da može učiniti nešto samo u onoj mjeri u kojoj mu je to potrebno. Ako će sačuvati život, recimo, ovaj, gladan je i sad našao tamo pečeno prase, da kažem. Ovaj, hoće se najesti, dobro. Nije će uzeti samo onoliko koliko mu je dovoljno da sačuva život. Par zalogaja. Možda neko ne bi ni uzeo umro, bi radije bi umro. Jel? Nije, u tom, u tom slučaju mora uzeti. Vađu mu je uzeti, znam se te. Nije samo da je dozvoljeno, nego obavezno mu je da uzme to svinjsko meso da jede onoliko koliko mu je dozvoljeno da sačuva život. Jer mu je obavezno da sačuva život. Tako isto kada u pitanju piće. Nađemo neko vino, nemamo nigdje ni vode ni soka, a žedni smo ako nismo pili nekoliko dana vodu, možemo uzeti koliko nam je dovoljno da utulimo žeću a ne hajmo mi zameziti, <laughs> jel? da se lijepo ovaj, napijemo. Ako, šta kaže šerijet? Ako uzme iznad toga, iznad te mjere griješan je magrije. Ovo je bitno. A ne ono, znači nije tu stvar ono otvorena, uzmi koliko hoćeš, koliko ti je milo. Nego ako uzmeš, ti znaš od prilike koliko je dovoljno. Pa ali zaloga, evo preživjet ću dosta. Vratio, vratila mi se snaga. Kako mi znamo? došao sam sebi, vratila nam se snaga, ovaj, ili ako, ako uzmam neku tečnu spijemo, utolili smo žije, sad mi je lakše da mogu da hodam i tako dalje. I onda ako opet dođe u situaciju da ne može više da hoda, toliko isrpljen, da će pasti, umrijeti, opet uzme malo i sve tako. Ako uzme preko toga griješanje. Zato Allah s.w.t. u suri El-Bekare, 173. ajed, sura El-Bekare kaže, Innama harama alaikumul mejtete wa dame wa lahme al khinziri wa ma uhilla bihi li gajri Allah fa meni turra gajra bagin wa la adin fa la ithma alaih inna Allah gafur rahim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allah vam u istinu zabranjuje uh, e, mrlinu, to je skrepalinu i krv i meso svinje i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahu ime ako bude prisiljen, primoran bez da prelazi mjeru. Gajre bagim, fela, wala adin. Znači, bez da prelazi mjeru, u tome fela ithme alejh. Znači, nema grijeha. Što znači da onaj ko pređe mjeru, on ima grijeh. Bujno. Možda je malo ne, ne, ne znamo će si ikad niko naći. Hajde rec. Je si ikad niko našao? Pa, vjerovatno jeste. Ako jeste, onda ne. Ako si ne nikad niko našao u historiju čovječanstva, <laughs> ne moram da pitati. Ako je moguće da se nađe, moguće da se nađe. to ja, ne sjećam se. Ovaj, e, ako bi, na primjer, čovjek se našao u situaciji da mora da jede onaj svi ja. i zakolje svi. Možda u salatu da jede, jel? Ja. Ne, ne, nego onaj kako se zove... Hoće li je bismilom zakljati? negdje u pustinji, negdje gdje, gdje, gdje neće biti. Sad ako ostavi to mjesto, mjesto će se pokvariti. Ja? Ona, I od njemu dozvajem da je više, kako bi imao neke zalije, neće više tu moći iskoristiti. To je onaj, zato se kaže, da, da rure tu, tu kaderu, kader, a ti procjene, e, procjeniš koliko ti je dovoljno. Ti sad treba, treba da pješačiš 30 km, ti kažeš, ako budem jeo par zalga, to će mi držati pola puta. Ako pojedem duplo više, držat će me cijeli put zna čovjek od prilike. Može čovjek ponijeti sa sobom, naravno, može ponijeti. Ali ako, ako će se pokvariti, to je nešto drugo. Ali ovaj, u osnovi dozvoljeno mu je to raditi, da procijeni treba mi toliko energije dok stignem do cilja i poveću malo više. Umjesto 5 i desetku. I tako, to je dozvoljeno. Znači, sve procijene, vraća se na procijen čovjeku. A znači, ja kako se zvala žena Iblisa? Ja je rekao, ne znam, nisam bio na stvari. <laughs> ja rekao to. Davno možda neka. Pa nisam bio na svadbi, nisam. <laughs> E, Ima li bliž ženu uopće? A jeli? Možda jesam, ali. Dobro. E, dok li smo došli? Znači, onoliko koliko ti je potrebno, toliko uzimaš. E, peto pravilo, došli smo do petog zadnjeg velikog pravila, da se običaj prihvataju i uzimaju obzir, običaje. Ovdje se misli na običaje znači nekog naroda, bilo da se radi o postupcima ili riječima. Znači, bilo da se radi o postupcima ili riječima, pod uvjetom da se to neko si sa nekim šerijetskim tekstom, odnosno šarije, sa šerijetskim tekstom iz Kur'ana i Sunneta. da se ne kosi sa širijetskim tekstom, sa recimo kuranskim ajetom ili hadisom. Ako je suprotan, recimo, može biti u osnovi neki, neki običaj kod naroda, ali ima suprotan propis u Kur'anu sunetu. Šta, čemu ćemo dati prednost? Naravno, propis Kur'ana suneta. Ako nema, znači, e, teksta ni Kur'ana ni suneta i ništa se ne kosi s tim običajem, onda se taj običaj prihvata. Taj običaj se prihvata, i na njemu se temelje širijetski propisi. Na njemu se temelje širijetski propisi. Zavisi od područja od područja. Sad, ovaj, sve se naravno mora uskladiti sa nekim određenim širijskim principima. Evo, recimo, uzet ću primjer. E, prenosi se da iši radi Allah ta'ala anha, da je Hinda bint Utbe došla poslaniku, ali i salatu wasalam, rekla mu, lao poslaniće, Ebu Sufjan je škrt čovjek, tvrdica. I ne daje mi, kaže, onoliko koliko mi je dovoljno, ni meni, ni mome djetetu. I zato sam prinuđena da uzmem, da ja uzmem bez njegovog znanja. A on ne zna za to, jel? Pa kaže poslanik, ali i salatu wasalam, uzmi onoliko koliko je dovoljno tebi i tvome djetetu. Bil ma'ruf, ma'ruf, E ovo je sad pojenta, odnosno dok, uh, rečenica, odnosno riječ koja, koja je vezana za ovo pravilo, bil ma'ruf. Ovdje se misli, urf je ovaj, običaj. Onoliko koliko je po običaju u recimo nekom narodu da je, da je dovoljno, toliko ćeš uzeti. Vraća se u ovom slučaju, vraćamo se na običaj. Ha? Ako je u našem recimo narodu, Može li žena kod nas u naš, našim podnim ovim vremenima, može li, može li uzeti od muža bez znanja? Može isto ovako, ako je ne daje dovoljno. A koliko je dovoljno? Jes, to je pitanje sad. Sve to se vraća na običaj. A je li dovoljno čovjeku, recimo jednoj poroci, da prosječno dovoljno, primjer, 500 maraka za ishranu? Jeste, dovoljno je. To je ma'ruf, bil ma'ruf i toliko će uzeti žena. Ako je daje čovjek 300, ona će još 200 uzeti. I kupće, plaće, račune i ostalo. Jer ima takvih ljudi evo ti 300, a računi su 400. I snalazi se, žem, da ne snalazi se. I ona šta će ona, pokoj izmisli, snalazi se, obrni, obrni pare. Jer on ostavlja sebi za svoje potrebe, što njega briga, jel? Naravno, to se radi o neodgovornim ljudima. I ona će uzeti onoliko koliko je potrebno. I ona zna, recimo, ima muž više para, ali, ali škrtica, tvrdica, ne da. I ona ne smije uzeti hiljadu maraka. Ne smije uzeti hiljadu. 500 za ove potrebe, 500 za svoj račun. Jer ako nekome kažete uzmiti, dozvoljeno ti da uzmiš, a ne ograničiš ovo na, da se to vraća na običaj koliko je do, do, dovoljno, može žena uzeti koliko hoće da kupi na akita. E sad, postoje običaj koji su ispravni, validni. Običaj koji su ispravni. Znači, dijeli se običaj na dvije vrste. Urf se dijeli na dvije vrste. Urf sahih i urf fasid. Kada je u pitanju ovaj propis, jel? E sad ovo prvo, e, taj validan običaj, prihvatljiv validan običaj, to je sve ono što je postalo uobičajeno kod ljudi, među ljudima, ali stvari koje se ne kose sa šerijetom, koje ne dozvoljavaju haram, niti zabranjuju halal. Takvi se običaj prihvataju. A sve ono što je što je se suprostavlja šerijetskim tekstovima, propisima, šerijetskim pravilima. Kao na primjer, običaj u nekom podneblju da se peče rakija. Jel? Kad u nas je običaj da se peče rakija, mi ne pijemo rakiju, ali u nas je običaj da se peče rakija za, ovaj, da možemo komšu počas kad dođe nam na Bajram i da možemo koristiti obloge nogu. I to je običaj. Ili u nas je običaj da se pravi, to je naša tradicija, teferići, gdje se drma, pije i luduje i to je naš običaj, to je naša tradicija i to je običaj se treba prihvatiti. Takvi običaj i tradicija se ne prihvate i odbacuju se. Znači, kada je pitanje običaj, to je znači, tradicija i običaj, ako je samo u skladu sa islamom, može se prihvatiti. U skladu sa širijetskim propisima. Ako se kosi sa širijetskim propisima. Ne možemo kazati ono nešto što striktno, jasno islam zabranjuje ti kaže što je običaj našeg naroda i naša tradicija, to je smiješno. To je smiješno. Ono može se prihvatiti ono što se ne kosi direktno sa šerijetom i gdje nema jasnog šerijetskog teksta da je to halal ili haram, to se može prihvatiti. Ili ako se ne kosi sa nekim šerijetskim pravilima, ne mora biti ne mora biti jasan tekst Kur'ana i Sunneta. Može se kositi sa nekim šerijetskim pravilom kao ovo recimo nema nanošenja štete drugom ni sebi niti uzvraćanja štetu štetom ako će neki običaj ovaj ako ćemo zbog običaja nanijeti štetu sebi ili nekom drugom onda staje običaj ne prihvata A to je pita, to su pitanja vjere. To su pitanja, ovdje govorimo općento. A običaj, aha, pa na, to je u pitanju, znači vjera. A do, dovišta, i to, ne, to je drugo pitanje. A ovdje govorimo striktno nekim, Pa recimo, eh, ako, ako to na tim mjestima, ako se vjeruje u svetost određenih e, ljudi koji su ukopani tu ili svetost određenih mjesta, bez ikako širijskog dokusa, onda je to sporno. A posebno ako se na tim mjestima čini nešto što je širijet potpuno zabranjuje. Ja sam prije rata e, kao mladić učenik medrese otišao na Ajvatovicu, onako više ko... Ajvat, pa, pa, slično je to. A ne, buna je nešto drugo, to je dole manifestacija pravi. Pravi se manifestacija. Ja, mevlu, da drugo je to nešto. Ja govorim sad konkretno stvarima koje se kosi sa... Ovaj, I ovaj primjer, kažem, otišao sam na... Postoji ta legenda, Ajvaz, vjerovatno ste čuli, neki Ajvaz dojede tu, uklanjuo sad, a historičar su tvrdili da je bio Bogumil, sad, šta će, nije ni klanjuo. On se molio na svoj način. E sad on kaže da je bio musliman, ali nema pouzdanih ova, izvora da je on bio, da je živio vrijeme Osmanlija, jer Osmanlije su donijeli islam na ovaj prostor. Nego historičar naši bosanski tvrde da je bio Bogumil. Ali eto, kažu, klanju on nije bilo vode, klanju 40 sabahaj, dalo se onaj, Allah dao da stijena se raspukla i onaj, potekla je voda. I dobili stanovnici vodu. Ja sam bio tada onako više ko mladi, interesiralo me. I dolazim, pro, vidi, to je stijena, znači kao neki prolaz dubine 15-20 metara, možda 15-20 metara sa strane stijene, baš kao nešto da je prosječeno, haj znaj, možda je neko to mehanički, jeli, prosjekao. Ali eto, ima ta legenda. I onda pogledam prizore ljudi, dolaze neuk svijet dođe, neuk svijet. Prvo što rade, sve kamenje pokupiše kamenje koje mogu pokupiti, pokupiti i nosi kući, vjeruju u svetost, da mu kamen može pomoći. To odmah širk. To odmah širk. Vjeruju da mu kamen donosi sreću, bereket na faktu, to je širk. Potvrdit će to i oni koji, koji ovaj, dozvoljavaju ajmetovicu. I oni će potvrditi to širk. <clears throat> Ili druga stvar. Vjerovanje da se na tom mjestu prima dova i to je sporno te vjeruješ da se tu baš prima dova. Pa dova se prima, postoje mjesta, sveta mjesta i vremena koja Islam odredi da su sveta, ovaj, koje postoji dokaz da su sveta, kao što je, kad je u pitanju mjesto, uh, Kur'an i Sunet govore da su sveta mjesta, blagoslovljena Mekka, Harem Mekke, Harem Medine i ovaj, Mesiću do Laksa. A kada su u pitanju vremena, sveta vremena su na, recimo, uh, Ramazan, Ramazan, dana refata, e, deseti dan e, Muharrema, petak. To su odabrana iz svijeta, posebno odabrana vremena i mjesta. A sve mimo toga, gdje nema dokaz, niko ne može tvrditi. Mogu mog ja proglas da je moja avlija svijeta i gotovo. Je tako? Dokaz, nikakav dokaz nema. Može se desiti da se na nekom mjestu desio keramet. Šta je keramet? Neka nadprirodna pojava nekom e, vjerniku koji je Allahu odan. Desio se na tom mjestu, ali to ne znači da je da je to mjesto sveto. Desilo se njemu to. Mada ja nigdje nisam vidio vodu. Nisam vidio vodu da protiče tim prostorom. Nema vode nigdje. A još drugi moment, sad, neke žene, svojim sam ušima čuo. Ovaj, moja strina išla na tu na Evatovicu, sad govori, išla, donijela je kamenja, to je vrlo važno, kamenja je donijela i kaže, imaju neki nišani gore, neko je ukopao nekad, par nišana, to sam vidio dolje negdje niže na ledini i kaže neke žene dođu i trljaju krsta od te nišane. Dođe uz nišan i trlja krsta, kaže išijas, otklanja išijas. I sad kaže ona, debo ona i ti, da i ti fate, trebalo bi otići i ti sljedeće godine, znaš da ti imaš problema s, krst, s krstima. Eto, do, dok je mire tu ide. Zato mi ako hoćemo istinsku pravu vjeru, moramo biti otvoreni prema ljudima. Pa. Kažemo, slušajte, čisto vjerovanje, čista akida sa ihlasom. Ne možemo ovaj ne možemo učiti ljude da dođu u džamiju i galami, čekaju tevhid, a ne nisu klanjali, ne klanjaju vikindiju. To je pogrešno potpuno. Treba objasniti tim ljudima, svijet je neuk, neko će snositi odgovornost. Treba objasniti ljudima, bolatne. dođeš u džamiju rad čega, došao rad tevhida, a nisi klanjao ikindiju, a možeš klanjati. Nije, nije nečista žena, nego čiste žene došle, malo stavile, Maramu i došle, čekaju tevhid, jer je tevhid poslije, a, ili neška druga ceremonija, a neće da klanjaju, ili čeka pred džamiju. <clears throat> To treba ljudima objasniti. E, to šta, to šta pravila, ovaj, ta, tih veliki, pet velikih pravila, treba ih dobro zapamtiti i razumjeti. Vidimo da su ti kako važne. Koliko nam je što ostalo vremena? E, sad imamo još jedno, eh, još ćemo jedno spomenuti pravilo koje se ne spada u ti pet pravila, pravila e, da jedno ti pravila je da sredstva imaju isti propis kao i, i namjere ili ciljevi. <clears throat> Sredstvo ima isti propis kao i namjera. šta? Na što se odnosi? Recimo, ako nam je nešto naređeno, ako nam je nešto naređeno, i to ne možemo izvršiti bez nečeg drugog. I to drugo postoje obaveza. Kao, na primjer, šta? Ako nam je naređeno da klanjamo i da uzmemo abdest, jer uh, a nemamo vode tu, nego voda je 300 metara, odlazak do vode i donijeti vodu je obaveza naša to nam postaje vađu. Ne možemo kazati, ne imam ja vode u kući, neću ne abdestiti, uzet ću temom, ne. A ovo zvezano za pravilo, mala je timul vađibu ila bihi fehu vađib, ono bez čega ne možemo, ću znači ovako zapište ili zapamite, ono bez čega ne možemo izvršiti neki vađib i samo postaje vađib. I samo postaje vađib. ili ako je nešto ono bez čega ne možemo izvršiti neki sunnet i samo postoji sunnet. A, je vam jasno? Ono bez čega ne možemo izvršiti neki sunnet i to samo postaje sunnet. Jer ono nije, ono nije u osnovi sunnet, ali je zbog toga što ne možemo izvršiti sunnet, bez njega ono je ono sunnet. Ili recimo, pod ovo sp eh, pravilo spada, potpada i ovo pod pravilo, ono što je zabranjeno, znači sve ono što vodi do harama i ono postaje zabranjeno. Recimo, zabranjen je blud, je tako? Sve ono što vodi bludu je haram. Blud je haram, a sve ono što vodi bludu je haram. Mada nije na istom stupu. Nije na istom stupu. Nije isto, znači, osamljivanje sa ženama koje nam nisu mahrem, je haram. Zato što vodi haram, može odvesti u haram. Ali samo osamljivanje nije isto, na istom stupnju zabrane kao što je sam čin, je li tako? Prema tome je ono bez čega ne možemo izvršiti neki vađib i samo postaje vađib i ono sve ono što vodi haramu i samo je haram. Sa ovim ćemo završiti pa ćemo nastaviti inšalata na sljedeći. Sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi sallam.